пузатими мішками з маковою соломкою. Двісті п'ятдесят тисяч, роздільно вимовив шеремет. А я все запитую в себе, звідки в деркача такі гроші? Оце так фокус, почухав потилицю Вадим. Але ж як усе розрахував тварюка, продав би тобі їхню ниточку і розмотуй прокуратура. Ти, певна річ, притиснув би кредиторів до стінки, аби з бідного жори борги не вимагали. Ну, а за жорою з грошенятами і слід би захолов. Ох, шкода, що не встиг він продати ту ниточку хоча б одне прізвище, похмуро мовив Вадим і сердито стукнув кулаком по мішку. А так, що ж, мертві мовчать? Кінець озвученої книги читала Надія Кашпировецька, Київ, 1992 рік.